بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يتاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشا... لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفيعين كأنهن بيد مكنون فأقبل بعضهم على بعد يتصالون قال قائل منهم إني كان لي قرين إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فأتلعا فرآه في صواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نظلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في يصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشعب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ذل قبلهم أكثر الأولين ولقد ورسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العلي العظيم हाणे हींअर सूरत सवाफ़ात पढ़ूं पिया इनशा आमिनीन अलाह ताला तौफ़ ॾींदो हिमत ॾींदो ऐं ज़ुबान खोलींदो पंहिंजे रस्ते जी हिदायत कंदो इनशा आमीन हाणे हितां पढ़ीसूं आयत चोटीह खां पंजटीह खां वठी सत चोहतरि आयत ताईं पढ़ीसूं हिन में पहिरीं अलाह ताला फरमायो पंहिंजो जेके काफ़र आहिनि से चवनि था त असां मिटी थी वेंदासीं उन खां पोइ उथंदासूं छा थींदो पोइ अलाह ताला चयो चओ रसूल पाक खे हिन खे चओ त हा उथंदो ऐं तमामु बुछड़ा थी उथंदो हुन ॾींहुं ऐं पोइ वरी क़यामत जा ॿुधायो त कहिड़े नमूने सां काफ़र जेके आहिनि उथंदा कहिड़े नमूने सां उहे के सॼो वेंदो जानुनि जे तरफ़ कहिड़े हुनखे चए बीहो रुको तव्हां खां सुवालु पुछिबो पोइ सुवाल जवाब थींदा वरी पोइ पाण में उहे हिक ॿिए सां कंदा ऐं पंहिंजो ॾे वठि त असां अहिड़ा असीं अहिड़ा तव्हां असांखे भुलायो हू चवंदा तव्हां असांखे भुलायो हिन खां पोइ पंहिंजो इलाह इबाद इबादिला मुख़्तसीन न पहुतासीं सवाइ हुनजी जेके अलाह ताला जा बाना पंहिंजो आहिनि ख़ुलूस वारा ऐं मुख़लस इख़लास वारा असां उते पहुतासीं हाणे हुन खां पोइ ज़िक्र थियो शुरू त पंहिंजे इस्तना जेको जिनत वारनि जो पोइ जिनत वारनि जी ॻाल्हि पढ़ीसूं कुझु हुन में जिनत वारा अहिड़े नमूने सां शरीरनि ते वेठा हूंदा अहिड़े नमूने सां हिक ॿिए खां पुछंदा अहिड़े नमूने सां ॻाल्हियूं कंदा पोइ हुन वक़्तु पुछंदा त हिकिड़ो मुंहिंजो यार हो हिकिड़ो अमरा चवंदो हिकिड़ो मुंहिंजो यार हो जेको मूंखे चवंदो त छा तूं हिन माण्हू खे मञी थो तूं ई मञींदड़ मज़ा आहीं मुसदकिन मज़ा आहीं पंहिंजो पोइ जेको चए थो त पंहिंजो ऐज़ा मितना वआ खुना थोरा भाऊ ईज़ामन ऐं इनाल मदीनून पोइ जेके असीं मिटी थी वेंदासीं खाक थी वेंदासूं लाॾा थी वेंदासूं हुन खां पोइ वरी असांखे उथारे वरी असांखे चवंदो आहे तव्हांखे बदिलो ॾींदासूं कहिड़ो बदिलो मिलंदो असांखे हुन खां पोइ पोइ चए पोइ हाणे हुनखे चए मुंहिंजो हिकिड़ो यार हुनजो अलाए कहिड़ो असरु थियो किथे आहे हाणे जनत वारा पाण में ॻाल्हियूं था कनि पोइ हुन खे वरी चयो वेंदो जेको बि चवंदो को फ़रिश्तो चवंदो को ॿियो ईमान वारो चवंदो पोइ चवंदो छा तूं ॾिसणु चाहींदो हुनखे किथे आहे मुख़्तलिफ़ हुनजा इतलाउ करणु चाहींदो हुनजो मतिलबु छा आहे हुनखे ॾिसणु चाहींदो त चए हा ऐं ॾिसणु चाहियां थो चए पोइ ॾिसु भला पोइ हुनखे ॾिसंदा पोइ ॾिसंदा तू जहानम जेको बिल्कुलु अंदरियूं तहत सां जेको आहे अंदरियूं हिसो जेको सवा आहे उन पहुतो वेठो आहे काल पोइ हुन चवंदो ही माण्हू जेको मोहम्मन आहे जिनत में वेठल हो चवंदो चवंदुसि अलाह जो कसम तो त खॾ में केरियो अथई मूंखे साईं तर्जुमो कयो आहे चिखर में किराई ते मूंखे मां कयां पाण सां खे तूं बि मूंखे त चयो त हल मूं मूं जहिड़ो थी ऐं तूं वरी मूं ते टोकूं कंदो आहे पोइ चङो तुंहिंजे ॻाल्हि में कोन्ह लॻुसि तूं त मूंखे बि पहुचाई आहे हिते जिते तूं हाणे वेठो आहीं का भला ओला नमत रबी लखुंत मिनल मोहदरीन जेकॾहिं अलाह ताला जी मूं ते नेमत न हुजे हा अलाह ताला जी महिरबानी न हुजे हा त लखुंत आउं बि थी वञा हा तो जहिड़ो वर्तलनि मथां मोहदरीन हाज़िरनि मथां हिते हाज़िर थियल मोहदर या वर्तल जेके इन अज़ाब जा वर्तल आहिनि हिननि मथां आऊं बि थी वञा हा अफ़मा नहन बे बेमय छा पोइ न आहियूं असीं मरंदड़ इला मोहत नल उला मां न हं बि मौत ज़बीन हाणे असांजो जेको मौत थियो जेको असांजो धरती दुनिया जे बसि उहो मौत उन खां सवाइ पोइ जेको मौत कोन्हे असां हाणे मरण वारा न आहियूं ऐं पंहिंजो तूं तूं त हाणे चवंदे त हा मूंखे मार लॉक लॉक कोन तराब मिटी हुजां हा सुठो आहे जिन अज़ाब खां बचां हा पर हाणे असीं त हिते जनत में आहियूं ऐं असांजे लाइ को मौत कोन्हे को मां इल मौत थियल उला पोइ मां न बि मौत बि ऐं असांखे को अज़ाब थियण वारो न आहे हाणे न त जेको जिन्नत वारो चवंदो ऐं न आहियो असीं अज़ाबु कयल ॾिसी कोन थो असांखे इन हाज़ा लहो फौज़ल लज़ीम हाणे ॾिस त केॾी वॾी कामयाबी आहे इनीर बेशक जेका वॾी कामयाबी आहे हीअ फ़ौज़ आहे फ़ौज़ फ़ौ फ़ौज़ फ़ौज़ कामयाबी आहे पंहिंजो मिसल लिहाज़ आहे हिन जहिड़ो कमु करे हीअ जेका ॻाल्हि आहे जनत जे लाइ कमु करी हा तूं हिन जे लाइ कमु करणु खपे जेके कर्म करनि था उहे मिसल लिहाज़ आहे फल यामिल आमिलून कमु करण वारा भले त अहिड़ी ॻाल्हि जे लाइ कमु कनि जिते असीं वेठा आहियूं तूं तूं जिते वेठो आहीं उन जे लाइ को कमु कंदो त वॾे आज़ार में पवंदो जेको जीअं तीअं तूं आज़ार में वेठो आहीं हाणे ई हुनखे चवंदो जनत वारो माण्हू आहे सिधो अख़बार खे चए थो अज़ारिकलनि अम शजरत ज़ख़म चए हीअ जेका महिमानी आहे जेका असांजी कहिड़ी न वाह महिमानी थी आहे असांजी इहा सुठी आहे महिमानी की शजरत ज़ख़म जेको ज़ख़्म जेको वणु जेको आहे जेको तव्हांखे तोखे खाइणो पवंदो उहो सुठो आहे जे में जेको आहे ज़ख़म जो ज़ख़ुम जी ॿिए हंधि बि जेके आहे नालो आहे पोइ हीअ जन हिकिड़ो थूअर जो वणु आहे थूअर जो को आहे या ॿियो चूअ थूअर आहे या टूह आहे या छा ॿियो को मतिलबु को वणु आहे पर उहो जेको आहे सो जानम जो वणु आहे ऐं उन वञा उहो निकिरे बि थो बाहि में मतिलबु त इन ते माण्हुनि ते एतिराज़ु कयो त बाहि मञा कीअं वणु निकिरंदो पर बाह में वण थियनि था हीअ जेके बॉलखेन वण इन में बि हेठि वण आहिनि थियनि था उहे वण आहिनि ई अहिड़ा जेके बाह में थियनि सम्झो त पोइ इहो हम शिजत ज़ख़्म उहो केस कहिड़ो सुठो आहे यानी हीअ जेका मुंहिंजी कामयाबी जेका नेमतूं आहिनि या जनतियूं इहे सुठियूं आहिनि या इहो जेको सवाल ज़ही में तूं वेठो आहीं ऐं ज़ख़्म तूं खाईंदो पियो इहो सुठो आहे इना जे अला हा फितनत ज़ालिम बेशक असां कयो आहे उनखे अज़ाब ज़ालिमनि लाइ इहो जेको फितनो कयो आहे असां अलाह ताला फरमाए थो फितना त हिन में सूरत बनी साहिल में बि हिन जो ज़िक्र ईंदो त हीउ फितनो आहे फितनो इन सेंस में आहे त भई माण्हू हू काफ़र जेको आहे चए थो हा हीउ जेको अबूलब या अबुझल हुन में हिकिड़ो चए थो हा हीउ ज़ख़्म हीअ आहे ऐं खावां थो हीअ माखी ऐं मखण आहे सो थो ऐं खावां ॾिस त कीअं थो मज़ो करे ऐं ज़ख़म थो खावां चई आहे अलाह थो इहो फितनू आहे तव्हांजे लाइ शिजरतुनि तखरो जुफ़ी असल जई इहो अहिड़ो वणु आहे जंहिंजी पाड़ जेका आहे जहन मझ आहे हुतां ई थो फुटे जो जेके बि मतिलबु अहिड़ियूं ख़राबु शयूं हूंदियूं पॉइज़नर शयूं हूंदियूं और जनल में जहिड़ी शयूं आहिनि माण्हू हितां खाईंदो त मरी वेंदो हलियो या ख़लाफ़ ख़लास थींदो धरती ते तलो हा कन हू रूस शयातीन हिन जा जेके टारियूं आहिनि हिन जा जेका संग आहिनि उहे अहिड़ा आहिनि जहिड़ो शैतान जा मथा हुजनि शैतान जे मथनि वांगुरु मुंडियूं हुजनि फ़इन हुमाल उन मिन हल बुतून पोइ जेको हिन मथां खाईंदो हुन मथां पोइ भरींदो हुन मां पेठनि खे पेट बि भरिबो कोन खाइ खाई बि कोन सघिबो मतिलबु कॾहिं थिए थी माण्हू उञ जेका उहे माण्हू बीमारी थी थिए हिकिड़ी जो माण्हू जेतिरो पाणी पीए त डोली या डोली छा चइबो आहे तोखे उहो थी पियो आहे छा माना जेतिरो पाणी पीअंदो वञे त उञ लहंदी कोन्ह का त हिते वरी जेको खाईंदो वञे त बुख लहंदी कोन्ह का जेतिरो पेट पेट हुयो फाटी हुई पर उहो बुख लहंदी कान का पोइ इहो जेको आहे सो फाइन न सोन हा सुम ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم पोइ बेशक उन्हनि लाइ हुन मथां आहे मिलावट टहकंदड़ पाणीअ जी यानी इहो ज़ख़ूम खाईंदो वरी पीअण त जीअं पाण खाधो था खाऊं धरती ते वरी हुनजे मथां पाणी था पियूं या हुनजे मथां वरी शरबत था पियूं या मतिलबु चांहि था पियूं या छा त हाणे हुनजे बदिरां हुते जेको आहे सो यानी ज़ख़ूम जे खाइण खां पोइ वरी शौब मिन हमीम पाणी जेको आहे चवंदो हाणे पीम पोइ वरी हुनखे मोटणो पवंदो पंहिंजनि अमनदारनि खे ऐं पाण बि उन गुमराहीअ ते पका पुख़्ता थी वेठा हालांकि नबी पाक सलाहु आयो नओं मैसेज खणी आयो हाणे नओं मैसेज हुनखे वणियो कोन्ह को चऊं इहो असांखे पुराणो मैसेज जो भलो आहे असांजो ॾा दादनि जेको असांखे सेखारियो आहे असीं बसि इन ते पका पुख़्ता आहियूं मज़बूत थियो वेठा आहियूं हाणे इहे जेके आहिनि पंहिंजा यूद ऐं नसारा उहे बि आहिनि पंहिंजे पंहिंजे पके पुख्ते ते इन करे जो उहो पाण खे सदाईनि त था यूद सदाईनि था नसारा पर न को तौरात ते हलनि था न को इंजील ते हलनि था असांखे पकी ख़बर आहे या असीं पकी था ॿुधायूं तव्हांखे हुन में जेके बि आकामात हुननि खे मञनि कोन्ह था उहे अॼु त थपा छुप कोन था मञनि ऐं पर चारि चोॾहं सौ साल अॻु में बि जॾहिं रसूल पाक सलाह में आहियो त अॻिते रसूल पाक सलाह फरमायो हुननि खे कुरानसी में आहे सूरत माहिदा में इहा ॻाल्हि त तव्हां जेकॾहिं तव्हां ते तौरात आहे तौरात जे मुताबिक़ तूं हुकुम करियो तव्हां छो हुकुम नथा करियो हिन जे मुताबिक़ छो पंहिंजो नथा हलो तौरात ते ऐं जेके इंजील वारा आहियो त पोइ इंजील ते छो नथा हलो इंजील ते हलो भई जेकॾहिं इंजील ते नथा हलो तौरात ते नथो हला नथा हलो त पोइ तव्हां कंहिं बि शइ ते न आहियो बसि पोइ मतिलबु त हिकिड़ो जेको कॉन्स्टिट्यूशन को ठहे या क़ानून को हुजे हुन ते माण्हू हले न हुन ते बिल्कुलु उब करे त पोइ चए इहो क़ानून जेको आहे सो हाणे ख़तमु थी वियो हलियो उहो छा चइबो आहे पंहिंजो एबॉलिश थी वियो हलियो उहो अलाह ताला वटां ख़तमु थी वियो हाणे क़ानून जेको आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जी शरीत आहे जेका हिन क़ुर ते लथी आहे जेका हिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह जे हदीस जे सुनत ते आहे जेका असांजे उलमान असांखे सेखारी आहे असांजे फ़क़ीरनि असांखे ॿुधाए आहे इहो जेको आहे सो शरीयत आहे हाणे इहा आहे लागू बसि हू जेका असां हेबॉलिश थी वई छुटी जेका शरीयत जेका हुई त राति जी जेका शरीयत छुटी छो जो त राति में जेके सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ते अॼु बि हलिबो त बि सुठो ई सुठी ॻाल्हि आहे इंजील में जेके सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे उन ते हलिबो त बि सुठी ॻाल्हि आहे पर जेको इंजीन तौर ते हले ई कोन्ह थो पोइ हाणे हुनखे छा कबो पोइ चयो इहो तव्हांजो एबालिश थी वियो कानून हाणे हीउ मज़हबु आहे हीउ तरीक़ो आहे हीउ दीन आहे जेको हिन दीन खां सवाइ ॿियो को ॻोल्हींदड़ कोशिशि कंदो उनखे अलाह ताला क़बूल न कंदो बसि क़ुरसी में इहा ॻाल्हि अलाह ताला फ़रमाए छॾी हाणे हिते चई सुम इन मर जहम मरजीम इन अल अल दौलीन गुमराह ॾिठऊं पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे उन ते ई पका पुख़्ता थी बीह रहिया उन्हनि ते ई हलिया सो अला आसारे हिम योर पोइ उन्हनि जे ज़िंदनि ते डोड़नि था रंधनि जे रंधिणे उन्हनि जे रस्तनि ते आसार आसार जेको उन्हनि जो जेको यानी पेरा पेर जेको छॾ रखिबो ज़मीन ते मिटी हूंदी त हुन ते पेर जो निशान थी बीह रहंदो त हुनखे चइबो आहे हिन जे पेर ते हुनजे आसार ते हू हलनि था मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हलनि था जहिड़ा हुनजा अॿा ॾाॾा बुछराईअ जे तरीक़नि ते हलिया पंहिंजे हराम जे तरीक़नि ते हलिया त उन्हनि जे तरीक़नि ते ई बि हलनि चाहींदा हलनि था पका पुख़्ता पर हिन खां अॻु में जेके हुआ हुनमें घणा जेके असां गुमराही थियो आहे मतिलबु उन मां के हर ज़माने में जेके माण्हू चङा बि रहिया आहिनि जिन खे हनीफ़ रसोल रसा जे ज़माने मंझि हुन खां अॻु में मतिलबु त हनीफ़ बि हुआ जेके त बाक़ी थोरा हुआ उहे तमामु घटि माण्हू को बसि एकड़ ॿेकड़ को हज़ारनि में हिकिड़ो को माण्हू हूंदो को जेको चङाई वारो हूंदो पर अक्सर माण्हू जेके अलाह ताल फरमाए अक्सर अवलीन उन्हनि मञा जेके अवलीन जेके हुआ माण्हू उन्हनि मञा घणा जेके आहिनि से गुमराह ते हुआ गुमराह जे दलालत जे रस्ते ते हुआ वलखत अरसल नाफ़ीम मोनज़रीन उन्हनि खे इंतज़ार करण वारा उन्हनि खे वॉर्निंग ॾियण वारा मोकिलियासीं रसूल मोकिलियासीं पंहिंजो पर हुनजी ॿुधी कोन फंज़ुर कई फ़क़ान आक़िबतुल पोइ ॾिस त कहिड़ी न आक़बत बुछड़ी थी उन्हनि जी जिन खे ॾेजारियो वियो ऐं उहो हिन ॻाल्हि ते कोन हलिया उनजी आक़बत ॾिस त कहिड़ी बुछड़ी थी हाणे जेको आहे सो इलाह इबादु मुख़लसीन सवाइ उन वरी ॿीहर ई हिते इलाह इबादु मुख़लसीन जो लफ़्ज़ु आयो सवाइ उन्हनि जे जेके ॿाना आहिनि अलाह ताला जा मुख़लस अख़लास वारा ख़ुलूस वारा ऐं ख़ुलूस नीयत सां कमु कनि था जेको बि दीन आहे हुन ते मुख़लसनि लम यखुन लज़ीन कफ़लू मिन किताबनि में शक़ीन मुनफ़क़क़ीनि मिना अल किताबनि मुनफ़क़क़ीन त हुन मज़बू आहे त जेको आहे सो मुख़लिसन كيف كان वारो हुअणु जेको عباد الله المخلصين ولقد कैफ़रीन इलाह इबाद अलादीबुन हाणे नू अल جو जो हितां تو شروع शुरू جو जेको पंजहतरि आयत खां वठी ॿियासी आयत ताईं एतिरो मुख़्तसिर आहे जेको हज़रत इब्राहिम हज़रत नू अल इस्लाम जो पोइ हुनजे माण्हू कीअं न मञियो दीन खे ऐं पोइ कीअं उहो गर्क थिया पोइ हुन खां पोइ वरी हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो ईंदो त हाणे हिते त पढ़ूं था वरी हिनखे वलकद नादा ना फल न्यामल हिन खे पोइ असीं कहिड़ा न सुठा ॿुधण वारा आहियूं मुजीब मुस्तजाब तव्हां दुआ जेका घुरो था उनजी असां क़बूल था करियूं उन ते हलूं था त मुज़ीब आहियो मुजीब मुजीब मुस्तफ़ा मुनीब मुस्तफ़ा ईरज मुर्थ नाला अलाह ताला जे पसंदीदा नाला रखियासीं असां पंहिंजे औलाद ते इनशा पोइ फल न्यामल मुजीबून कहिड़ा न मुज असां अलाह ताला पाण थो चवंदा असीं कहिड़ा न सुठा मुजीब आहियूं ॿुधण वारा आहियूं सॾु खे नूह जो अलाम जो कीअं न सॾु ॿुधोसीं सुठो सुठे नमूने सां जे अला ज़ुरियत हू हुमल बाक़ीन ऐं हुनजी ज़ुरियत खे हुनजे औलाद खे असां बाक़ी छॾियोसीं यानी टे हुनजा पुटु जेके हुआसीं बचिया चोथों पुटु जेको किनान हो उहो हुते ई रहियो जबल ते उहो हुते मरी वियो हुयो हुन में गर्व थी वियो ऐं बाक़ी टे जेके बचिया साम ऐं हाम अल अलाई पंहिंजो यफ़ज़ छा उहे टे ॼणा जेके बचिया उनजो औलाद बाक़ी जेके आहिनि से त जे हिसाब सां क़ुर मतिलबु त को वाज़े या ॻाल्हि कोन थो चए पर पोइ ॼण टिन जो औलाद जेको आहे अलाह ताला चए थो हुनजो औलाद आहे जेको बाक़ी बचियो हुन जे ना मिनल कर बिल अज़ीम वलकद आद नादाना नूहन फल नि मुजीबून व न जय ना हो ऐं हुनखे असां बचायोसूं निजात ॾिनीसूं छॾायोसूं तूफ़ान खां व वलह ऐं हुनजे आल खे हुनजे फैमिली खे फैमिली मज़ा हिकिड़ी और हुनजी ज़ाल हुते रहिजी वई हिकिड़ो पुटु हुते रहिजी वियो ॿई ॼणा हुते रहिजी विया उहे ईमान वारा न हुआ हुन पोइ हिते रहिया हुन जयना अलहू मिनल करबिल अज़ीम हिन वॾे करब मां हिन वॾी मुसीबत मां करबो उहो भला भला जी माना कंदा करब माना वॾी ॾुख ॾींदड़ का ॻाल्हि हुजे जेका मुंझ अज़ीम वॾी वॾी मूझ खां वजालना ज़ुरियत हू उल बाक़ीन ऐं असां हुनजे ज़ुरियत खे बचंदड़नि मज़ा बच बाक़ी बि जेके थिया उन्हनि मज़ा असां कयो हुनजे ज़ुरियत खे नूह अल इस्लाम जे ज़ुरियत खे हिन करे नूह अल इस्लाम खे आदम सानी था चवनि त आदम अल इस्लाम जो औलाद बाक़ी जेको आहे सो धरती ते या उन जेको बि आहे अलाह ताला ईअं थो चवे वज ज़ुरियत हू बाक़ीन उन्हनि जे ज़ुरियत खे हज़रत आदम जी ज़हत खे असां बाक़ी छॾियोसीं बाक़ी रहंदड़ व तरक़ न अले हे आख़रीन ऐं हुनजो नालो हुनजो नामूस हुनजो मतिलबु सोणाइप हुनजो सुठाइप जेका आहे सा माण्हुनि जे पोयां छॾीसूं त माण्हू हुनखे ॻाईंदा वठंदा क़यामत जे ॾींहं ताईं हज़रत नू अलाम जो ज़िक्र कंदा नालो वठंदा मोहबत सां सोणाइप सां पंहिंजो वधाई सां हिन लाइ पोयनि में हुनजो नालो छॾियोसूं त सलामुनि अलाह नूहालमीन हाणे अलाह ताला फरमाए थो त नूं हल ते सॼे जहाननि मझा नुंहुं अले इस्लाम ते सलाम हुजे सलाम थी जो हाणे इन करे नबीन अलह इस्लाम अलहलाम ते सलाम मोकिलिबो जॾहिं अल्ला ताला ख़ुदि सलाम थो मोकिले हाणे रसूल पाक सलाहु खे सलाम मोकिलिबो मतिलबु त इन में काकरी माण्हू वरी इनखे वरी तंग था थियनि गंज था थियनि अथव रसल सलाम करण जी अलाह ताला पाण फ़रमाए थो इब्राहीम सलामन अला मूसा वारून सभिनी सलाम थो मोकिले अला ताला ख़ुदि हज़रत ईसा सलामत पंहिंजे इहा सलाम मुता सलाम सलाम सभिनी ते हाणे असांजे सलाम मोकिलियूं ऐं पंहिंजे वीचारा ई मोकिलींदा पर वरी उहा डे घणी था कनि ऐं ॿियो कहिड़े नमूने जी पोइ ॿियनि खे तकलीफ़ थी थिए पोइ पोइ तकलीफ़ थियण जी ॻाल्हि कोन्हे जेके <laughs> सफ़ा ॻाल्हि थी वञे त माण्हू अदब सां ॿुधे अलाह ताला हुकुमु कयो आहे अलाह ताला पाण करे थो सलाम नबीअनि ते असांखे हक़ आहे त असीं नबीअनि ते सलाम कयूं मोहम्मद सलाम कंहिंखे एतिराज़ जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे <clears throat> असां अहिड़े नमूने सां एहसान करण चङाई करण वारनि खे जदा ॾींदा आहियूं पंहिंजो हुनजो बदिलो ॾींदा आहियूं जदा कहिड़ी आहे हिनजे लाइ त हिकिड़ो त नबी पाक सलाह नूहलाम जन्नत जो हक़दारु आहे मतिलबु सवालनि मज़ा आहे जन्नत में आहे मतिलबु हिकिड़ो बदिलो بدلو ہوا ॿियो दुनिया में हुनजी नालो पियो ॻाइजे नालो पियो वठिजे सुहिणा सां नालो हुनजो मुहबत सां नालो हुनजो अल इस्लाम जे नाले सां इन करे सॼी काइनात जॾहिं आख़िर क़यामत जे ॾींहं ताईं हुन नालो ईअं वठिबो अलाह ताला चए थो ईअं असीं ॾींदा आहियूं पंहिंजो जज़ा ॾींदा आहियूं बदिलो ॾींदा आहियूं अहसान करण वारनि सां चङाई करण वारनि सां मोहसिन सां त मोहम्मद रसूल आज़म मोहसिनीन आज़म सभिनी खां मोहसन आज़म आहे उहो सभिनी खां अहसान वधीक करण वारो आहे नेमत हुनजी पंहिंजे सॼी काइनात ते हुन आहे सॼी काइनात जहान जे लाइ अलाह ताल उनखे नबी करे मोकिलियो आहे उन ते सलाम मोकिलण में तव्हांखे कहिड़ी ॾुखियाई आहे कहिड़ी तकलीफ़ आहे सलाम मोकिलिजे हुनखे सलाम अलाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु इन इबादिनीन बेशक नू अलाम जेको असांजे मोमिन बाननि मज़ा हुयो न पोइ ॿिया जेके हुआ उनखे غرق त उनखे असां गर्व करे छॾियोसीं हलो मुलाई वठो सुमरखरीन ल इब्राहिम हाणे शिअत जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो आहे ऐं टे चारि दफ़ा क़ुर शी में शिहत शिहत जो लफ़्ज़ आहे हिते हिन चङाई जे माना में आहे पॉज़िटिव माना में बाक़ी टिन्ही जॻहियुनि ते ॿियनि जे जॻहियुनि ते जेको आहे सो आहे त माण्हू शीहत थिए मतिलबु त अलॻि था थियनि माण्हू ॿिया ग्रुप था ठाहिनि पंहिंजा फलाणे जो इशू आहे फलाणे अलावा जो माण्हू ग्रुप ते हुजे की न भई फलाणे जो इशू थिए फलाणे जो इशू थियो फलाणे जो थी अचे पोइ हाणे ॿियनि हंधनि ते नेगेटिव आहे हिते ई आहे इन सेंस में त इब्राहिम अल जेको आहे इन में इनमें ई ल इब्राहिम नू अल इस्लाम जे ग्रुप मा नू इस्लाम जे तरीक़े जो माण्हू हुयो इन हिते जेको आहे सो पॉज़िटिव माना में इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो إن وإن إن من شيته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم जॾहिं हू पंहिंजे रब वटि पूरी दिलि सां सॼी दिलि सां आयो टुटल दिलि सां न फुटल दिलि सां न हिकिड़ी दिलि हुन पासे मेरी दिलि खे टुकड़े हज़ार हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा इहो माना हेॾां दिलि होॾां दिलि हिते फाथी उते फाथी न अलाह ताला सां हुननि जी दिलि हिकिड़ी कल्बनि सलीम सलीम क़ल्ब सां हिन करे नालो सलीम था रखूं पंहिंजे औलाद जो पंहिंजे माइटनि जो मिठनि जो असां मूं रखियो पंहिंजो पान मुंहिंजे यार मुंहिंजे नंढे ॿार जो जेको मुंहिंजो दोस्त आहे माइट मसा आहे मुंहिंजो सलीम नालो इन माना में कल्बुन सलीम सलीम कल्ब वारो हुजे अरबली सॼी दिलि सां बे हंधि फर्मायो अला ताला उदल पूरे इस्लाम पूरी दिलि सां दाख दाख़िलु थी वञो त इहो मतिलबु त अलाह ताला वटि पूरे कल्ब सां शक़ी शकी कल्ब सां न टुटल दिलि सां न पूरी दिलि सां सॼी दिलि सां इज़ अरब बह जॾहिं हू इब्राहिम अल पंहिंजे रब वटि आयो ॿियो कल बिन सलीम पूरी दिलि सां सॼी दिलि सां हुनजा जेके बि इम्तिहान अलाह ताला वरिता में सभिनी में कामयाबु थियो ॾहनि इम्तिहाननि जो ज़िक्र आहे क़ुर में ऐं पंहिंजे तौरात में ऐं तौरात जा जेके आहिनि पंहिंजो आलिम उहे चवनि था रबानी त ॾह जेके आहिनि से उहा इम्तिहान हज़रत इब्राहिम अल जा में हज़रत इब्राहिम अल कामयाबु थियो इज़ॉ अरब वफ़ा इन करे अल्ला ताला फरमायो त इब्राहिम वफ़ाक़ वफ़ाक़ कई यानी सभु पूरा कयईं वफ़ाक़ई माना पूरा कयईं सभु इम्तिहान पूरा फुल पास कयईं अरब बहू बेकल सलीम पहिरीं ॻाल्हि जॾहिं पंहिंजे पीउ खे चई पंहिंजे पीउ खे चयईं पंहिंजे क़ौम खे व क़ौमी कहिड़ी शइ आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिंजी तव्हीं इबादत था करियो दून या जोड़ियो अथव ठाहियो अथव कूड़ो कूड़ो ठाहियो अथव इफ़क जेका इफ़क़न हथरादू ठाहिया अथव अलाह जेके अलाह खां सवाइ ऐं मञियो त हुनखे उहो तव्हांजो छा ख़्यालु आहे हीअ तव्हांजो जे ख़ुदा आहे जो बुत जेको ठाहियो हुन जो पाण हथ सां ठाहे वरी हुनजी पूॼा वेठो हेठि करी इन जे मुतालिक़ तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे ऐं उहो जेको रबुलु आलमीन आहे जेको जैन जहाननि जन जेको जहान जंहिं जहान बनाया आहिनि उन जे मुतालिक़ तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे फमा कुम बे रबुलु आलमीन ज़न तुंहिंजो कंजक्चर तुंहिंजो ख़्यालु तुंहिंजो कहिड़ो यकीन तुंहिंजो की कहिड़ो आहे उनजे मुतालिक़ जीअं सॼो जहान बनायो आहे रबिल आलमीन ऐं उनजी सस्टेन करे थो उन्हनि खे पालणहार आहे उनजो हलाईंदड़ आहे सॼनि जहाननि खे फ फनज़र नज़ूरा तन फिन निजूम पूरी तारंदा ॾिठा ई तारनि ॾांहुं ॾिठो नज़र नज़र खे पंहिंजे नजूम ॾांहुं हाणे उन्हनि खे बेवकूफ़ थो बनाए पंहिंजे उन्हनि खे माण्हू जेके आहे इलाइक़े जा जेके नज़ीमनि जी पूॼा कंदा हुआ या सितारनि जी या सिंध जी या तारनि जी पोइ हुन ॾांहुं नज़र कई अज़रत इब्राहिम फ़क़ौल इनी सकीम पोइ हुनखे उनखे त तूं हली आ त पंहिंजो हलूं था हीउ नौरोज़ मल्हाईंदा हुआ न अॼु ॾींहं ताईं ईरान वारा ऐं हिन इलाइक़े जो हज़रत इब्राहिम हो इन उन ज़माने में बि ॼण इहो मल्हाईंदा हुआ पोइ वरी पंहिंजो चार चार बदर या छा चइबो आहे चोॾहीं तारीख़ जेका निकिरी वेंदा आहिनि अॼु बि निकिरी वेंदा आहिनि ॿाहिरि पोइ चवंदा हज़रत इब्राहिम अलाम खे चऊं तूं भली आहे त पाण हलूं सभई ॿाहिरि निकिरी था हलूं बदर ॿाहिरि था हलूं हलूं घर खां ॿाहिरि पोइ हिन चवां अञा सकीम हाणे हिते जेको लफ़्ज़ु अचे थो त नज़र फ़क़ाल इनी सकीम आऊं छा कोन आहियां बीमार आहियां हली कोन थो सघां तव्हां तई भले वञो हाणे इहा ॻाल्हि पूरी पढ़ंदासीं इनशा